بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كيوني ni tarehe sita الأولى mwaka wa 1444 katika darsa ya kitabu ahadithu al-akhlaq لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تنرينا منانق والعفو عن الناس na tuendelea pia kutaja zile njia au asbab ambazo zampelekea mtu kuwa na subra na kusamehe juu ya udhia anayopata kutoka kwa watu na tulifikia katika maneno ya Sheikh ulislam rahimahullahu ta'ala aliyoeleza Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah قال أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته إلى ظلم anayofanyiwa mja atakikana akumbuke kuwa yaweza kuwa ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake na kadhalika yawezekana kuwa ni sababu ya kumnyanyua yeye daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> akilipiza na kutosubiri yale malengo hayatapatikana bimaana haitakuwa ni sababu ya yeye kusamehewa makosa yake wala kumnyanyua daraja yake kwa ajikosesha malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wanyamazishe Allah yahdi hebu nyamazishe ubaya mmekaa nyote hapa watu ambao hamwezi hata kusema <laughs> mtu mmoja aseme hapo mtoto waambie wakimbie kidogo kando wakacheze pale kando waambie wapige kelele kidogo kando haina neno lakini kando si hapo ukiwaambia wanyamaze umrongo hawawezi watoto kunje wanyamaze vipi شوامبيا سنجيا كلهم طيب قال أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه كذلك مسماها واكي وكم سميها ليمذلوم نصبر نميونغوني مواناجيش وكوب وكي ذيبي خصم فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه انتوا كسبيرنا كسمين إلي صبراياك نمسماواك يواجبش أدوياك كوام دليلف وخوفه وخشيته منه ومن الناس نكذلك نسباب إن واجبش yule adui kuwa na hofu na kumcha na kadhalika kutokamana na watu sababu kule kusubiri kwake ni kama kwa wafanya watu kuwa ni wasaidizi kwake fa inna nasa la yaskutuna an khasmi sababu wale watu wakimuona yule bwana akuudhi na wewe msamee ufanya subra hawezi kumnyamazia watamwambia kwa e bwana wewe kile unachokifanya makosa wa insakata huwa hata yeye anayefanywa dhulma akinyamaza fa idha intaqama zala dhalika kulluhu akilipiza haya yote atayakosa kwa huyu mwanajeshi atamkosa fanye subra kwa ile dhulma anayofanyiwa أنه إذا عفى عن خصمه استشعر نفس خصمه أنه فوقه akimsamehe yule khasimu wake yule khasimu wake katika nafsi yake huhisi kuwa yule bwana aliyemdhulumu yuko juu yake wa annahu qad rabiha alayhi na kuwa ame amefaidika juu yake fala yazalu alkhasmu yara nafsahu dunahu وكفى بذلك فضلا وشرفا للعفو كل خصيم siku zote atajiona nafsi yake yuko chini ya yule aliyemsamehe alipomdhulumu yani bimaana hata akiendelea kukuchukia kwa mfano utakuwa waishi bila ya kodi kwenye kichwa chake daima kukumbuka wewe tu ajiona yuko duni kuliko wewe na yatosheleza huu ni utukufu na fadhila katika jambo la kusamehe leo napita haraka sababu sitaki nibakie hapa bado kesho tuko kwenye sababu <laughs> kidogo napita haraka tumalize kadhalika annahu idha afa wa safaha kanat hadhihi hasana akisamehe na kuachilia mbali lile jambo hili ni jema fatuwallidu lahu hasanatan ukhra na hili jema humzalishia yeye jema jingine وتلك الأخرى تولد له أخرى نجيما إلو جنجين هم زلشية جيما جنجين وهلم jarran nitaendelea hivyo hivyo فلا تزال حسناته في مزيد مما yake hayaachi kuwa mengi yenye kuzidi fa inna min thawabil thawabi alhasanati alhasanata ba'daha kwani katika malipo ya jema ni kupewa njia ya kufanya jema jingine baada yake kama anna min iqabi as-sayyi'a as-sayyi'ata ba'daha kama vile katika adhabu ya ovu ni mtu kufanya ovu baada yake na hili jambo liko wazi jiddan kwa yule mwenye kufanya jema atafanya tena jema na jema hili litazaa jema lingine kila anavyofanya mema azidi kufanya mema na mema bimaana lile jema analolifanya lamwambia mwenzake katika mema njoo kama vile ovu akilifanya ovu lile ovu huita ovu jingine na ndio ukaona mara nyingine mtu akiwa muovu aendelea kufanya maovu na madhambi hasimami baada ya dhambi hii dhambi hii baada ya dhambi hii dhambi nyingine na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza kulisimamisha jambo hili kwa nini wa atbi'i sayi'ata alhasana tamhuha jibidiishe ukifanya ovu jibidiishe ufanye jema ili lisiendelee lile ovu sababu mara nyingi ovu laita ovu ovu laita ovu ndio utaona watu wengine afanya maovu kisha Allah subhanahu wa ta'ala yompa afya ampa siha ampa anachokitaka katika dunia aona apendwa la la la yatosheleza kuwa baada ya ovu wafanye ovu ni adhabu wallahi ni adhabu kuna watu wengine hawajui kwa sababu katika maovu kuna dhiki hakuna raha kinyume na yule anayefanya mema apata utulivu wa moyo na raha nafsia ya ajabu sana akiswali sunan rawatib na swala za faradhi kwa jamaa Allah subhanahu wa ta'ala amwafikishe iwataka zaidi asimama qiyamu layl akiswali qiyamu layl afunga jumatatu na alhamisi akifunga Jumatatu na Alhamisi akithirisha kusoma Qur'an yani kila jema lazaa jema jema lazaa jema jingine na mwingine huku akifanya uovu aona bado haujamtosha afanya uovu mwingine aona labda akifanya ule uovu mwingine atatuliza ile nafsi yake inayotaka sababu kuna hawa matamanio ya nafsi akifanya lile ovu yualifanya kisha yualizoea aona mimi nataka nifanye ovu kubwa zaidi kuliko lile kwa akimbilia katika ovu zaidi kuliko lile na ndio ukaona anayevuta waliaadhu billah afana Allah waiyakum haya madawa ya kulevya kisasa alianza na sigara kijana mdogo kama ni madrasa kama ni shule avutavuta sigara polepole akaona hii sigara bado haijashika kichwa vizuri akapata mtu akamwambia ukivuta bangi utasikia uko juu ya hewa waogelea na ndio maana ukimwona kijana avuta bangi akitembea utafikiri atembee juu ya hewa aone yashafika hata akizungumza pia ha, ha, yuona mfika kumbe maskini yuko pale pale akipata mwingine amwambia basi hiyo bado kuna hii sasa apewa mabugizi sijui na madawa mengine maovu kabisa atumia yale aona hayatoshi si kitambo kulikuwa na madawa mengine mpaka ya kuhifadhia maiti wakawa watumia hayo ya kufanya uwe zombi kabisa kuna documentary wametoa kule Amerika wakawa watumia watu wallahi mtu ajuka kama shetani mtu aweza kwenda siku tatu nne halali wajua halali ile stimu iko juu halali uko macho tu eh binadamu yaweza kweli mambo hayo mwisho wa kuisha sasa yamgeukia ya, ya kwa nini ni madhara kwake alianza mbali lile ovu likazaa ovu likazaa ovu likapaka kafika hapa akam ah yule pale alipofikia pale ah urudi kule ngumu sana kwa sababu ovu lazaa ovu kwa pale pale ukifanya ovu lisimamishe pale ufuatilize jema ili lisiendelee jipinde nafsi yako upiana nafsi yako uelekee katika kufanya mema na usione kuwa wafanya maovu kisha laula yuadhibuna Allahu bima nafa'ala mbona tuadhibiwe tufanye bwana tufanye mbona ndio mmefika ah, wallahi yatosheleza wewe kusema hivyo kuwa ni adhabu kwa sababu moyo wako ushakufa kule kufa kwa moyo ni adhabu kubwa kuliko vile unavyofikiria insan mayitul qalb hana hisia kuwa mimi nafanya ovu basi njiepushe nalo kwa sisi tunahitajia jema lizae jema jema lizae jema ili jambo tunalihitajia katika maisha yetu kwa ikiwa kumsamehe mtu ni jema ambalo litazaa jema jingine basi kwa nini tuliwache kwa nini tuliwache jingine وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية na huenda ikawa hili jambo la kusamehe ndiyo sababu ya yeye kuokoka na adhabu ya Allah na kufaulu kwa milele akaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala فإذا انتقم وانتصر زال ذلك ikiwa atalipiza akashindwa kusubiri basi hii fadhila itaondoka atakuwa hanayo tena kisha akasema shekhe faman yataamal fi hadhihi almaani alazimati سيكون لها ولا بد أثر على قلبه وتأثير في نفسه عفوا وصفحا وتجاوزا عمن أساء إليه وهذا خير للعبد من بقاء الشحناء والعداوة akiyataamali haya mja haya maana tuliyotaja adhimu basi hakuna budi lazima kutakuwa na athari katika moyo wake ataathirika katika nafsi yake usamehe kuachilia mbali yale yaliyofanyiwa katika dhulma atawasamehe wale waliomfanyia uovu na hili ni kheri kwa mja kuliko kubakisha chuki na uadui dhidi ya wenzake ni bora kwa nini bwana uishi na chuki na watu haina haja samehe wachana jiweke mbali kwa hili jambo ni muhimu sana kwa Muislamu kulizingatia na hapa ndio mwisho wa kutaja hizi asbabu alizitaja Sheikh Islam rahimahullah ta'ala ambazo mji akizingatia makini hurithisha katika moyo wake tabia ya kusamehe ikiwa haya mambo atayaweka kwenye akili yake basi itakuwa kusamehe kwake ni jambo la kawaida biidhnillah na kila kitu chataka uzoefu kuizoesha ile nafsi walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana lazima ujipinde nafsi yako ujizoeshe na Allah subhanahu wa ta'ala akikuona wewe ukweli wako iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan Allah akijua khairi katika nyoyo zenu atawapeni khairi jipinde na Allah atakuongoza na kuelekeza katika usawa kisha akaendelea kutaja hadithi zinazofungamana na jambo la al-afwa 'anil nas hizi hadithi insha Allah tutaanza kuzisoma katika kikao kitakachokuja hadithi moja baada nyingine tumalizie insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu